Նախ օրվան նորությունների մասին համառոտ։ Ստեփանակերտի վերածնդի հրապարակում տեղի է ունեցել Արցախյան ազգային ազատագրական շարժման 30-ամյակին նվիրված բազմահազարանոց հանրահավաք։ Մարտունի եւ Հադրուտ քաղաքներում խորհրդանշական երթեր եւ հանրահավաքներ են կազմակերպվել։ Տեղի ունեցել ուսումնական փուլի մեկնարկը պաշտպանության բանակում, որին ներկայ էին Արցախ այցելած օտարերկրյա լրագրողները։ Նորակոչիկների երթման արարողություն պաշտպանության բանակի N զորամասում։ Հայաստանի եւ Արցախի ֆինանսների նախարարները Երևանում քննարկել են երկկողմ հետաքրքրություն ներկայացնող հարցերի լայն շրջանակ։ Վաղը մեր ժողովուրդը հերթական անգամ տոնելու է դիարն ընթരാճը։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասը։ մասը Այսօր փետրվարի 13-ին Ստեփանակերտի վերածնդի հրապարակում տեղի է ունեցել Արցախյան ազգային ազատագրական շարժման 30-ամյակին նվիրված բազմահազարանոց հանրահավաք, որին մասնակցել եւ ելույթով հանդես եկել նախագահ Բակո Սահակյանը։ Միջոցառմանը ներկայային Արցախի հանրապետության երկրորդ նախագահ Արկադի Ղուկասյանը, հայ առաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքև arczepiskopos Martirosyan-ը, Արցախյան շարժման վետերաններ, պետական բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, Հայաստանի եւ Սփյուռքի ներկայացուցիչներ, հյուրեր արտերկրից Այսօր, ինչպես եւ 30 տարի առաջ էր Ստեփանակերտի կենտրոնական հրապարակը հոց բազմությամբ էր լցված։ Մարդիկ եկել էին միմյանց շնորհավորելու միասնականության հաղթանակի արդիվ, քանզի 88-ի փետրվարին հերթական անգամ բարձրացված մեր ժողովրդի պահանջները իրականություն դարձան հենց բռունցքված միասնականության շնորհիվ։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը Ազգային երաժշտություն երիտասարդների խրոխտ շուրջ պար մանուկների ձեռքին ծածանվող հայկական երագույն միթե հենց սրա համար չեր 88-ի պայքարը։ Այս առավոտ վերացննդի հրապարակը մարմնավորում էր 88-ի իղձերի ու նպատակների իրականացումը։ Արցախյան շարժման հոբելյանական հանրահավաքը մեկնարկեց խորհրդանշական շեփորի հնչյուններով։ Ելույթներից առաջ հրապարակում տեղադրված երկու մեծ էկրաններին ցուցադրվեցին Արցախյան շարժման քրոնիկոնը ներկայացնող կինոկադրեր։ Հրապարակում էին ինչպես Արցախյան շարժման մասնակիցները, այնպես էլ երիտասարդ սերունդը, որի ուսերին նույնպես շատ պատասխանատու առաքելություն է դրված։ Արցախյան շարժման առաջամարտիկ Համլետ Գրիգորյանի ելույթը նաև կոչ էր ուղված երիտասարդ սերնդին։ Մենք հպարտանում ենք 80-90-ականների սերնդով եւ հորդորում ենք ձեզ սիրելի երիտասարդներ, լինել կրկնա ճանապարհ կողը մեր հաջողությունների։ Քանզի դուք երկար ճանապարհ ունեք անցնելու Արցախը մայր Հայաստանի վերամերալու սուրբ գործում եւ իրականացնելու 30 տարի առաջ ժողովրդի սրտից ծնված միացում մեկ ազգ, մեկ հայրենիք ու մեկ պետություն կարգախոսը։ Մենք հավաքվել ենք ոչ միայն հարգանքի турք մատուցելու Արցախյան շարժման առաջամարտիկներին եւ հիշելու անցյալը, այլև ազդարարելու պայքարի նոր փուլ։ Իր ելույթում ասաց Արցախի հերոս Ժաննա Գալստյանը։ Նրա խոսքով այդ փուլը կոչվում է զարգացման փուլ։ Ոչ մի ժողովուրդ, ոչ մի ազգ չի կարող այնքան հաղաղություն ցանկանա, ինչքան պատերազմ տեսած ժողովուրդը։ Բայց մենք բոլորս պիտի քաջ դիտակցենք, ու այսօր մենք բարձրացնում ենք դրա մասին, որ խաղաղություն ունենալու համար մենք պիտի ունենանք շատ հզոր բանակ, շատ հզոր զարգացած պետություն, ու մենք դրա ճանապարհին ենք։ Նախագահ Բակո Սահակյանը դառնալով ժողովրդին խոսեց հենց այդ զարգացման ճանապարհի մասին, որով համառությամբ ու վստահորեն քայլում է գերություն չհանդրժող բռնապետության ու հալածանքների դեմ ոտքի ելած մեր ժողովուրդը։ 1988-ի ոգին ու падգամը 30 տարի անց շարունակում է մեզ համար ուղենի շանդիսանալ եւ մեր հայացքը ուղղված է միմիայն դեպի ապագա։ Մենք շարունակելու ենք կերտել եւ կառուցել անկախ ժողովրդավարական ու սոցիալական երկիր, ել ավելի ամրապնդել Հայաստան-Արցախ սփյուռք երամիացությունը։ Անկախ պետականությունը մեր ամենամեծ արժեքն է եւ բոլորիս պարտն է առավելագույնն անել նրա շարունակական զարգացման ու զորացման համար։ Հայ Լուսավորական եկեղեցու Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքև arczepiskopos Մարտիրոսյանը նախ պահպանիչ աղոտ քղեց առաստված, ապա դիմեց ժողովրդին։ 30 տարի առաջ, փետրվար 13-ին գնացինք դեպի ճշմարտություն եւ արդարությունը հաստատելու։ Եվ այսօր 30 տարեկան ենք։ Քրիստոս, որ դարձավ 30 տարեկան, մկրտվեց եւ այսօր մեր մկրտության օրն է աստծուց եւ սուրբ հոգուց ենք մկրտվում մկրտվում ենք մեկ նպատակով շարունակելու մեր այս ճանապարհը արդար եւ ազնիվ Հանրահավաքի ընթացքում հրապարակի էկրաններին ցուցադրվում էին հայ ժողովրդի օտարազգի բարեկամների շնորհավորական տեսաուղերձները, մարդիկ, ովքեր մեզ հետ էին շարժման, պատերազմի, ապա եւ անկախության տարիներին։ Իսկ նրանցից ոմանք, ինչպես Մեծ Բրիտանիայի Լորդերի պալատի անդամ Բարոնուհի Քերոլայն Քոքսն ու Եվրախորհրդարանի պատգամավոր Ֆրանկ Էնգելը իրենց խոսքն ավարտեցին հայերեն լեզվով։ Պին ելեք, ամուր կացեք, մենք ձեզ հետ ենք։ Յուլիա Վանյան այսօր Շարունակում ենք լրատվությունը։ 3 փետրվարի 12-ին Արցախյան շարժման 30-ամյակին նվիրված խորհրդանշական երթերեն անցկացվել Հադրուտ եւ Մարտունի քաղաքներում։ Երկու քաղաքներում էլ երթերի մասնակիցները ողջել են խորհրդանշական պաստառներ, որոնց վրա գրած կարկախոսներով Արցախահայությունը իր բողոքներ արտահայտում 30 տարի առաջ։ Հադրուտ քաղաքում երթը մեկնարկել է նախկին շրջկոմի շենքի բակից, որից հետո մասնակիցները զոհված ազատամարտիկների հուշարձանին ծաղիկներ են խոնարել, ապա քայլերթով մեկնել մշակույթի տուն մասնակցելու ցուցահանդեսի, որին ներկայացվել են լուսանկարներ եւ Արցախյան շարժման վերաբերյալ տարբեր տարիների հրատարակված գրքեր։ Ելույթներով հանդես են եկել 1988-ի հանրահավաքի կազմակերպիչներ Մաքսիմ Միրզոյանը, Գոհար Մկրտչյանը, Վաչագան Զաքարյանը եւ Գագիկ Ավանեսյանը։ Օրվա արդիվ երթին մասնակից շարժման մի շարք ակտիվիստներ պարգևատրվել են հադրութի շրջվարչակազմի պատվոգրերով եւ արժեքավոր նվերներով, որին հաջորդել է տոնական հյուրասիրություն։ Թեման Մարտունի քաղաքում տեղի ունեցած երթի մասին շարունակում է մեր աշխատակից Վան Նովիկովը։ 3 փետրվարի 12-ին Արցախյան շարժման 30-ամյակին նվիրված խորհրդանշական երթ է անցկացվել նաև Մարտունի քաղաքում։ Ժամանակակիցները վկայում են, որ Արցախյան շարժման ցույցերն ու հանրահավաքները մեկնարկել են հենց Մարտունու հրապարակից։ Մայր հայրենիքին վերամիավորվելու Արցախահայության կամքն ու խորթային կամայականության դեմ բողոքն արտահայտող խորթանշական պաստառներն այս անգամ բարձել են անկախության սերնդի ներկայացուցիչները։ Երթին հաջորդել է հանրահավաք, որի ընթացքում շարժման ակտիվիստները հանդես են եկել ելույթներով։ Միջոցառմանը ներկա էր նաև ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը, ով կարևորել է Արցախյան շարժման դերակատարությունը հայ ժողովրդի հերոսական պատմության համատեքստում։ Ղարաբաղյան շարժման ամբողջ իմաստը եւ նշանակությունը նրանում է, որ այդ շարժումը համաժողովրդական է։ Իհարկե Մարտունին առաջին զանգը հնչեցրեց, այն շարունակվեց մյուս շրջաններում, բայց եթե այդ շարժումը չունենար իր շարունակությունը մեր մյուս շրջենտրոններում այն մի քանի օր հետո կարող էր մարել։ Այս պաստառները, որ կարծես թե նշանավորում են 88 թվականի մեր քաղաքական միամտությունն էլ ցույց են տալիս, թե որտեղից ենք մենք սկսել եւ ուր ենք հասել։ Մարտունու շրջվարչակազմի ղեկավար Կարեն Թովմասյանի խոսքով Արցախյան շարժման 30-ամյակը միասնության ու ազատության տոն է։ Տոն ազգային զարգացումի, տոն անկախության համար պայքարի, տոն միասնության եւ տոն հայի ինքնահաստատման։ Մեր նախնիները երբեք չհավատալով ստրուկության շղթաների հետ ներկայիս սերնդուն են փոխանցել այն արժանապատի շարունակելու պատմական առաքելությունը։ Շարժման ակտիվիստ Լավա Հայրապետյանը չնայած այդ տարիներին աշխատում էր ոստիկանությունում, սակայն ակտիվ մասնակցություն է ունեցել շարժման ուժերի համախմբման գործում։ Ես չէի կարող ամասմնամ այս շարժմանը, Թեկուզ աշխատում է ոստիկանության բաժնում։ Մեր առաջի խնդիրն էր, որ դա massայականացնենք, որ բռունց դառնան։ Իսկ բռունցքը դժվար է ջարդել։ Միջոցառման օրնության աղոթք է մատուցել հայ առաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի փոխարաշնորթ Սահակ Վարդապետ Շաքարյանը։ Ներկային ազգային ժողովի падգամավորներ, պաշտոնատար անձինք, շարժման ակտիվիստներ, ազատամարտիկներ ու դպրոցականներ։ Օրվա արդիվ Մարտունու մշակույթի տանը տեղի ունեցել նաև տոնական համերգ։ Դուք լսում եք լուրեր Երեք պաշտպանության բանակում հանդիսավոր պայմաններում մեկնարկել է 2018 թվականի բանակային ուսումնական տարվա առաջին կիսամյակը։ Այդ առիթով հյուսիսային ուղությամբ տեղակայված պաշտպանական շրջաններից մեկի զինծառայողներին, իթիվս բարձրաստիճան այլ պաշտոնյաների շնորհավորելու էր եկել Արցախի հանրապետության պաշտպանության նախարար, պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Լևոն Մնացականյանը։ Բանակի հրամանատարը շնորհավորել է ազնագազմին ուսումնական փուլի մեկնարկի կապակցությամբ, կարևորելով նոր գիտելիքների եւ հմտությունների ձեռքբերումը հայերենյաց պաշտպանի առաքելությունը պատվով կատարելու գործում։ Մեկնարկային հանդիսավոր միջոցառման ավարտից հետո զինծառայողները անցել են մարտական պատրաստականության մարտավարաշարային պարապմունքների կատարմանը։ Տեղեկատվությունը փոխանցել է Պաշտպանության նախարարության մամուլոց ծառայությունը։ Նույն աղբյուրի համաձայն Արցախայության ազգային ազատագրական պայքարի Ղարաբայան շարժման 30-րդ տարեդարձի վերաբերյալ հոդվածներ եւ ռեպորտաժներ պատրաստելու նպատակով Արցախում գտնվող լատվիացի, հունգարացի, ալջիրցի, իտալացի, ռուս եւ ֆրանսիացի մի խումբ լրագրողներ ու բլոգերներ երեք այցելել են Պաշտպանության բանակի հյուսիսային ուղությամբ տեղակայված մարտական դիրքեր ու զորամասեր։ Զորամասերի մշտական տեղակայման վայրում լրագրողները ներկային եղել բանակի ուսումնական փուլի մեկնարկին նվիրված հանդիսավոր հանրահավաքին, իսկ առաջնագույն նրանք հետաքրքրվել են օպերատիվ մարտավարական իրադրությամբ, ցանոթացել զինծառայողների սոցիալ-կենցաղային պայմաններին ու մարտական հերթապահության կրման ընթացքին։ Դուք լսում եք լուրեր։ Պաշտպանության բանակի N զորամասում տեղի ունեցել նորակոչիկների երթման արարողություն։ Հերրախոսակապով Բերձորից հաղորդում է շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Զոհրաբ Ըրքոյանը։ Առաջին ծորամիավորման հրամանատարի հրետանու գծով տեղակալ գնդապետ Կամո Գրիգորյանը ողջունելով նորակոչիներին շնորհավորեց որակոչի համալրման երթման արարողության արդ մեծ է ծնողների ուզմունքը, պարտությունը, կարոցի զգացումը։ Երթվում են զինվորներն ու դառնում առավել պատասխանատու հայրենիքի պաշտպանության ավարտեց երկման արարողությունը եւ զորամասի հրամանատարի անձնակազմի հետ արվող աշխատանքների գծով տեղակալ փոխգնդապետ Արթուր Մարտիրոսյանը դիմեց նորակոչիկներին ասելով. Դուք ձեր հրամանատարության եւ ծնողների արժեվ երկսեցիք, որ պատրաստ եք պաշտպանելու հայոց հողը։ Հաջությամբ ու կարգապահությամբ պետք է աշխարհին ապացուցենք, որ մեր երակներում հայի արյուն է հողը։ Դորամասը սումնական Մարկոսի հրամանատարի տեղակալ լեյտենանտ Գևոր Փապոյանը, սումնական Մարկոսի սերժանտ սերժանտական խորհրդի նախագահ Տիգրան Ղուկասյանը, նորակոչի Ռաֆայել Վարդևանյանը նույնպես շնորհավորեցին նորակոչիներին ներկա ծնողներին։ Դորամասի հրամանատար Սմբատ Սիմոնյանը շնորհավորելով բոլորին ասաց. «Օրը նորակոչիկների համար բացառիկ է եւ ինչ որ չափով բեկումնային»։ Զինվորական երթումը պատի խնդիր է, պարտություն։ Ելույթներից հետո միտինգը աճարարեց ապված։ Զինվորական երաշխության ընկերների տակ դրոշակակի դասակը շարարապարակի սուրճ անեց զորամասի մարտական դրոշ։ Շարք-շարք անցան ուսումնական մարտկոցի զինվորները կատարելով զորամասի քայլերը։ Լուրերի թողարկումն է եթերում Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարար Վարդան Արամյանը փետրվարի 12-ին հյուրընկալել է Արցախի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության պատվիրակությանը նախարար Գրիգորի Մարտիրոսյանի գլխավորությամբ։ Հանդիպանը քննարկվել է երկկողմ հետաքրքրություն ներկայացնող հարցերի լայն շրջանակ։ Հանդիպան ընթացքում անդրադարձ է կատարվել ազնագազմի մասնագիտական վերապատրաստման հետ կապված հարցերին եւ այս ուղղությամբ Հայաստանի ֆինանսների նախարարության աջակցությանը։ Քննարկվել են նաև տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում միասնական հարթակի հապահովման, ինչպես նաև պետական ֆինանսների կառավարման համակարգում Հայաստանի ֆինանսների նախարարության նախաձեռնած բարեփոխումները Արցախում տեղայնացնելու հնարավորությունները։ Վաղը մեր ժողովուրդը հերթական անգամ տոնելու է Տիարն ընթարաճը, որը ինչպես հայտնի է հայ առաքելական եկեղեցու տերունի եւ անշարժ տոներից է եւ նշվում է Սուրբ Ծննդից 40 օր հետո փետրվարի 14-ին։ Իսկ տոնակատարությունները սկսվում են փետրվարի 13-ի երեկոյան նախատոնակի տեսքով։ Ինչ միջոցառումներ կլինեն, ինչ է նախատեսվում տոնի կապակցությամբ, այս հարցերով հետաքրքրվել է մեր աշխատակցուհի Վարսիկ Հարությունյանը։ Տերն ընթառաջը նվիրված է 40-օրյա Մանուկ Հիսուսի անծայմանն Աստծուն։ Տոնն իր ցակմամբ շատ ավելի հին է եւ այն իր նախնական հենքով որոշակի աղերսներ է ունեցել այնպիսի հեթանոսական աստվածների աշտամունքի հետ, ինչպիսիք են երազների մեկնիչ եւ դպրության ու արվեստի պաշտպան տիրը, կրակի ու արևի աստված Վահագնը։ Սակայն դառնանդ դե առաջ, չնայած իր հետամոսական ցակմանը այնքան է արմատացել մեր գիտակցության մեջ ու մեր հավատալիքներում, որ հասել է մեր օրեր։ Այսօր երեկոյան Ստեփանակերտի Սուրբ Հակոբ եկեղեցու բակում տեղի է ունենալու նախատոնակ հոգևոր հովիվ Տերմինաս Քահանա Մովսիսյանի խոսքով վաղը մենք տոնելու ենք Յարն ընթരാճը 13-ի երեկոյան ամսի տեղի ունենալու նախատոնակ ժողովուրդ հավաքվելու եկեղեցում եւ կատարելու ենք միասնաբար նախատոնակի խորհուրդը ժամերգություն երեկոյան եւ նշելու է գերանթարացի իմաստը։ Եվ հետո արդեն ոչ ենվարելու ժողովուրդը եկեղեցուց նաեւ դրսում եկեղեցու բակում հանդիսություն է տեղ ունենալու սա կազմակերպել մշակույթի նախարարությունը։ Կենցաղում համաժողովրդական այս տոնի ամենատարածված բաղադրիչը ծիսական խարույկի հետ կապված արարողությունն է։ Տրնդեզը կրակը արևը հողին տալու արարողությունն է։ Խարույկը նախ վառում են եկեղեցիների, ապա տների բակերում, ընդ որում խարույկները եկեղեցուց բերված կրակից պիտի վառեին, եւ այն վառելու պատվավոր իրավունքը վերապահվում էր հիմնականում երիտասարդներին ու սովորութային օրենքով այն առաջինը վառում էին նոր ամուսնացածները կամ նշանվածները։ Խարույկի փայտը կամ այլ վառելիքը բերում էին հենց նշան ծնված կամ նորապսակ երիտասարդները։ Մենք բոլորս միասնաբար մասնակցելու ենք այդ հանդիսությանը, նվիրված Տիարմ ընթերոջի տոնակատարությանը։ Իսկ 14-ին փետրվարի բուն պատարակ Տիարմ ընթերոջի տոնին նվիրված։ Հենց բուն տոնը տեղի ունենալու 14 փետրվարին ինչպես են նախապատրաստվում այս տոնի։ Ինչպես ամեն մի տոնի եկեղեցական, այդպես էլ Կիարանթարաճը, որ համարում է իսկապես մեծ տոն, որովհետև այդ օրը մենք Տիրոջն անթարապ չեն գնում, նախապատրաստում ենք հոգևոր առումով աղոթքով, հավատքով, մեծ հույսով, հավատով։ Սպասում ենք, որ Տերը պիտի իր լույսը բերի աշխարհ, եւ մենք Տիրոջն ընթരാճ գնալով պիտի հաղորդագիցնենք Աստվածային լույսին։ Նշենք, որ տոնին վարվող խարույկը Գառնան ավետաբերի խորհրդանշական դեր է կատարում, չէ որ տրնդեզը բնության զարթոնքի տոն է նաև։ Դառնանթարաչի խարույկը մարդկանց ու բնությանն ազատում է բոլոր ճարիքներից։ Տրնդեզի կրակն իր հետ բերում է օթի բարեխառնություն, հունցքի առատություն, արտերի բերիություն եւ ամուսնությունների օրհնություն։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Եվ թողարկման ավարտին եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոօթերոթաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում են անբավարարություն, տեղումներ, վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հարավ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 2-ից 5, ցերեկը 9-ից 14 աստիճան տաքություն։